Nia lingvo besonas locon. La homa lingvo servas unua vize por ebligi la intersangion de informoi de homo al homo. Do por functii, lingvo besonas homoin kiwi parolas gin inter si. Che tio povas ocasi, la concernai homoi do devas trovigi almenaudum certa tempo en la sama loco cae por lerni tiun lingvon, la lernanto devas restadi en loco, cie la lingvo estas audebla dum la tuta tago, cae cie pro tio ancau estas necesso, mem paroli gin. Tiu principo de la ligitezzo al lingvo locoi, hodiau validas ne plutiom stricte, char la tecnico ebligas paroladon de homo al homo ancau tra longai distanzoi, cae ebligas la auscultadon de paroladoi lau place iam ein se exista son registrajo de la concerna parolado. Lingvo lernado do hodiau povas tiel ancau ocasi sen esti en loco en ciu laueble multai homoi cunestadas, cae tie parolas la lernatan lingvon cae se tiu lingvo estas tre logica, tiam la necesso trovigi en comuna loco, por lingvo, estas ancora o pli malgranda. Tamen la principo de comuna loco por lingvo ancau tiu case validas, precipe se la lingvo lernado estu daure successa por laueble multae lernantoi. Rilate al esperanto tamen niscias, che la lingvo nenie en la mondo estas taure parolata de pli ol quelcai membroi de internazia familio au de quelcai cunlaborantoi en centra officeio de Esperanto organizo. Do Esperanto funccias kiel parolata lingvo nur en Esperanto congressoi, rencontigioi, seminarioi. Plei utilae tiu cele estas mese grandai rencontigioi dum ciui homoi cun vivas dum certa tempo, quasau en portempa villaggio. Mi mem spertis tion, ciam mi ciel junulo partoprenis ciui jare, jar fine, en la internazia seminario de Germana Esperanto Junularo, cae ciel plen cresculo, en la same jar fina internazia festivalo, ciu estis organizita de Hans-Dieter Platz en Germanio tiel mitum almenau uno semaino de la iaro giuis la restadon en esperanto medio. Similai arangioi ancau hodiau existas por geiunuloi ca iunai familioi. Sed estus pribone havi iun dauran centran locon en Europo, al kiu oni povus vojaĝi por tie restadi tum kelkaj tagoj en daure funkcianta Esperanto medio ja existas la urbo Herzberg en la Harz Montaro en Germanio. Tiu urbo nomas in Esperanto urbo, kaj tie funkcias ankaŭ internacia kleriga centro. Sed tiu urbo, kvankam ĝi ja troviĝas en la mezo de Eŭropo, ne vere plenumas la funkcion de daŭre funkcianta loko, kiu ofertas dum la tuta jaro Esperanto-medion al siai visitantoi. Centra loco estas loco quio estas facile atingebla per traino, aviadilo cae autobuso, do per publicai transportiloi. Cae in la caso de Esperanto, tiu centra loco trovigiu en regiono quie cuntusigias plurae lingvoi. Por trovi tion locon, oni devas serci iom oriente de Germanio, ca ja existas regiono, en quiu contusigas plurae lingvoi en la centro de Europo, la Germana, la Slovaca, la Hungara, la Slovena, la Croata, ca la Itala. En tiu regiono elstaras la urbo Pratislavo, la cef urbo de Slovacio. Gi estas bonege atingebla per publicae transportiloi, precipe per malmulte costae flugoi, gi estas interesa por laborantoi, studentoi cae turistoi. Do la regiono de Bratislavo shainas al mi plei tauga por tie funcciigi esperanto vilageton. Tie povus funccii instruado de la lingvo, sed ancau instruado de facoi, cun esperanto kiel instru lingvo mi pensas che la disponebla imon rimedoi de esperantuio plei bone estas investeblai en la starigo de cultura cae cleriga centro en la regiono de Pratislavo. Daura loco, por nia lingvo estas necessa, por ebligi pluan crescadon de la lingvo en la mondo.